Neka salavat na Allahovog miljenika, najodabranijeg vjerovjesnika, našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashaabe i sve mu'mine koji mu dobro ustire do sudnjega dana. Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je mogućio da se ovdje večeras družimo na ovom barek mjestu u Allahovoj žele vada kući, da se zajednički savjetujemo u Allahovoj žele vala vjeri, postičući jedni druge na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Draga braćo, večera se za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć družimo sa dva kuranska ajeta. Ova dva kuranska ajeta, kako kaže Ibn Qajima rahimahullahu ta'ala, zatrtavaju put mu'minima, vjernicima, kako i na koji način da dođu do svog konačnog cilja. Tako da jedna zajednica muslimana, makar bila malobrojna, inša Allah tada ostvari ono što želi i bude dominantna, bude, bude gornja, makar njihov broj bio mali, jer vi znate da Islam nikad nije pobjeđivao na osnovu brojčanosti. Kad god pogledamo bitke Sako Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako i ashaba radijallahu anhum vidjet ćete, vidjet ćete da broj nikad nije bio srazmjera. Uvijek je nevjednika bilo više od muslimana. Pa tako biti na bedru muslimana 313, 14, 17, ono što najviše spominju knjige historije islama, dru s druge strane nevjednika oko hiladu. U biti na uhrudu muslimana je bilo negdje oko dok je ubiti na Handelu muslimana je bilo negdje oko 3000, dok je nevjednika bilo 10.000. U biti na Honeinu muslimana je bilo 12.000, nevjednika je bilo 20.000. U bitci na Tebuku muslimana svega 3, na Muhti je svega 3.000, a nevjednika čak spominju 200.000 i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je bilo sebe da muslimani pobjede jeste njihov iman, njihov osponac na Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanju gospodara subhanahu wa ta'ala. Oba dva ajta, rekli smo, draga braća, nam zatrtavaju put. Zatrtavaju put ovoj muslimanskoj zajednici, koje su to stvari koje trebaju uzeti i uraditi kako bi inša Allahu ta'ala ostvarili ono što žele na ovom dunjavu prije ahireta. Pa kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبوتوا Ovi koji vjerujete, o vjernici, kada se sretnete sa skupinom fatbutu, onda ustrajte. Dakle, prvo svojstvo koje musliman treba posjedovati jeste ustrajnost u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ustrajnost u Allahove žele vana vjeri. Ljudi bi dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sallame i govori mi, o Allaho poslaniće, posavjetu nas. Reci nam nešto što će nam koristiti, čega ćemo se držati. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wa govorio, Kul amantu billahi thumma stafim. Reci, ja vjerujem u Allaha, zatim ustraj na tome. Ustraj svojim riječima da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, da njega prihvataš kao svoga gospodara, da islam prihvataš kao vjeru i poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao svoga pegambara, kao svoga vjerovjesnika. Također uzvišeni Jalla wa Ala kaže Inna ladina kalu rabbuna Allahu thumma staqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju na tome. Zatim ustraju, ustraju na tome, ustraju u tim riječima. Ima dobar to meleki, ili? Kada ne zaru alaihim ul melalike, dolazi meleki govore ne tugujte se, ne tugujte, ne žalostite se, i radujte se džennetu koja gospodar subhanahu wa ta'ala koja gospodar subhanahu wa ta'ala nudi. Dakle, esebat, ustrajnost. I zato gospodar subhanahu wa ta'ala kada govori o dobrim djelima kaže men dja'e bil hasaneti felemu ašru emtaliha. Ko dođe s dobrim djelom, bit će desetoro struko nagrađen. Pogledajte kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže, draga braćo, ko uradi dobro djelo. Već kaže šta? Ko dođe s dobrim djelom. To zbog toga što čovjek možda uradi dobro djelo, ali ne dođe s tim dobrim djelom na sudnjem danu. Izgubi ga. Poništi ga. Kaže Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme da će doći ljudi na sudnjem danu sa dobrim djelima poput brda. Ali šta se desilo? Ubio je ovoga, prodio je krv ovome, uvrijedio ovoga, ugovorio je ovoga i tako dalje i tako dalje. Učinio je dakle s drugom drugom pa će biti uzimati od njegovih dobrih djela i davat onima kojima je on učinio nepravdu. Mm. Pa ako mu nestane njegovih dobrih dijela, bi se uzimali grijezi od onih kojima je on činio nepravdu, te se biti strpani na njega i zatim će on biti strovalen u žehrnemsku vatru ijanem billahi ta'ala nas Allah sačuva od nje. Dakle, este bar da ustraješ onog momenta kada si povjerovao gospodara subhanahu wa ta'ala, da ustraješ Allahove džede vala vjeri, da ustraješ na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da ustraješ u slijedjenju sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame sve do tog zadnjeg momenta, dok i ne dođe smrt. Da se čovjek boji za sebe i za svoj ima sve do zadnjeg momenta. Od imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala se prenosi, spominje se da kada je bio na samrti, da mu je njegov sin govorio o babo, reci la ilaha ilallah, reci la ilaha ilallah. A on je govorio ne još, ne još, Zatim se on nasvijestio. Pa zatim nakon toga probudio i sin ga je pitao, o babo, ja sam ti govorio, la ilahe, reci la ilahe illallah, a ti si govorio, ne još, ne još. Zašto si to rekao? Pa kaže, o sinko, došao mi je šeitan u tom momentu i rekao, imame, pobjedio si me, savladao si me. Pa sam mu ja rekao, ne još, ne još. Znači, dok umi, dok je čovjek na ovom dunjavuku, ne treba da bude siguran po sebe. Nikom od nas nije žena zagarantovan. Nema nijednog od, od nas koji može tvrditi da, će mu, da mu je žena zagarantovan. Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže da će nastupiti teška vremena poteškoće i fitne u kojima će čovjek osvanuti kao vjernik, a zanočiti kao nevjernik. I zanočiti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. Prodavat će svoju vjeru za nešto od dunjalučkih dobara. Prodavat će svoju vjeru za nešto od dunjalučkih, od dobara. I zato rekao smo sinoć da je česta doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila Allahume, ja mu kalim vel kulubi, sebi kalbi ala dini. Gospodaru moj, ti koji u čvršću koje okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ovo je bila doba koga? Najodabranijeg čovjeka. I to je bila njegova česta doba, kako kaže jedna od njegovih žena, majke, pravovjerne, radi Allah, Anna. To je bila česta doba poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Koliko mi upućujemo ovo dobu Allahu dželja vada, da kažemo, gospodaru naš, učvrsti nas u tvojoj vjeri. Jusuf, alaih sallam, dobi Allahu dželja vada, pa kaže, te ofeli muslima, usmrti me kao muslimana. A on je Allahu vjerovjesnik. U alhikni bis salihin. I pripoj me one koji su as-salihin, koji su dugobojazni, koji su, koji su dobri. Allah subhanahu wa ta'ala poučava vjernike kako da upućuju dovu Allah subhanahu wa ta'ala pa da kažu Rabbana la tuzil kulubana ba'da idh hadaytana. Gospodaru naš, ne daj da naša srca skrenu s pravoga puta, nakon što si nam ukazao na pravi put. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً I podari nam milost, rahmet od sebe, inneke entel wahhab. Doista si ti taj koji, koji daruješ. Ti si taj koji daruješ, koji udjeljuješ. Stoga, draga braćo, ovi primjeri treba, ovi ajeti i hadisi koji smo, koje smo spomenuli trebaju biti nama primjer da i mi isto tako upućujemo dobu Allahu subhanahu wa ta'ala i da budemo zahvalni Allahu jalla ala što nas je Allah odabrao pa dao da budemo muslimani, da se rodimo u muslimanskim familijama, da se odgajamo manje ili više u duhu Islama, sve to blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa ako ne budeš zahvalan Allahu dželle wa ala, Allah će uzeti tu blagodat i dati je drugom. Ako ti ne zahvaljuješ, Allah će uzeti tu blagodat i dati je drugom ko zahvaljuje. Wa in ta'dana rabbukum la in shakartum la azidannakum. I kada je gospodar vaš obznanio, ako vi budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više povećati. Nije rekao Allah subhanahu wa ta'la povećati to, ja ću vam povećati, tako u svakom smislu. Povećati vaš ima, povećati vaš beričet. Allah subhanahu wa ta'la će vam povećati. I ovdje u arabskom jeziku, draga braćo, je potvrda. Le ezidennekum. Ova riječ, ovaj harf, lam, je jedna potvrda. Kao što mi kažemo, zaista, sigurno, to je jedna potvrda. Pa opet nakon toga ovaj nun na kraju, to je druga potvrda u arabskom jeziku. Što znači, nemoj da sumnjaš, zasigurno će tako biti. Ali s druge strane, le intefantum, ako vi zanječete Allahove blagodati, ako učinite kufru Allahove dželjevala blagodati, onda je Allahova subhanahu wa ta'ala kazna žestoka. Onda je Allahova subhanahu wa ta'ala kazna žestoka. Stoga imamo i tekako potrebe, draga braću, da ustrajemo u ovom vremenu u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i da sebe i svoje familije postičemo na, postičemo na ustrajnost. To je prva stvar. A zatim nakon toga kaže uzvišeni وَذْكُمُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Druga stvar. Allaha često spominjite, ne biste li uspjeli. Zikr. Spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je samo hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a i ajeta prije svega koji govore o vrijednosti zikra i kada bi sve njih spominjali, to bi se odužilo. Ali kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedan hadis samo kao primjer, da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Jahija alaihi salam da Benu Israil dostavi pet stvari da ih pouči da rade po tim stvarima. Pa jedna od tih stvari koje je naredio Jahija alaihi salam bila zikrullah, spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa im kaže Jahija alaihi salam jer doista je primjer onoga koji spominja Allah subhanahu wa ta'ala poput primjera čovjeka koji bježi od neprijatelja a on ga juri iza njegovih leđa I dok ovaj čovjek bježi, odjednom vidi jako čvrsto utvrđenje i on se skloni u njega. Takav je primjer roba koji spominja Allah subhanahu wa ta'ala. On se sklanja u najčvršću, najbolju tvrđavu koju niko ne može prići, koju niko ne može srušiti, koju niko ne može savladati. To je tvrđava gospodara subhanahu wa ta'ala. To je tvrđava imana, to je tvrđava ihlasa, iskrenosti. A šeitan nema puta ka iskreni. Jer je i sam rekao, i zakljao se da će nastojati da odvede sine, sinove Adamove u zabudu. Le uhrijednemu nežme'i. Ja ću, kaže, sve njih odvoditi u zabudu. Osim koga? Illa ibadake minhum ulmuhlasi. Osim onih robova, svojih robova koji su, koji su iskreni. Stoga čovjek s bibikrom, spominjenim Allah subhanahu wa ta'ala, sklanja u Allahovu džedavada okrive i tu nalazi spas Tu nalazi smiraj, eda bi zikri Allahi tatma ibnul kurub. Doista se spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala srca smiruju. Srca se smiruju spominjanjem gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Koliko samo nagradu gospodara subhanahu wa ta'ala nudi za njegovo spominjanje. A kako je samo lahko na jeziku? Kao što kaže poslanik sallame, dvije riječi, lahke na jeziku, hafifetani ala lisan, teške na mizanu, Na sudnjem danu, na mizanu, na vagi su teške. I habibe dani ila rahman. Drage su Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallahu bihamdi, subhanallah ila abim. Eto dakle, kako kratko vrijeme treba čovjeku da izgovori samo ove riječi. Ko izgovori ove riječi, subhanallahu bihamdi, Allah subhanahu wa ta'ala mu sagradi palmu u džennetu. Allah mu sagradi palmu u, palmu u džennetu. Ali je problem, draga braćo, rekli smo, ono što smo sinoć malo napomenuli, što mi danas u ovom vremenu, vremenu materializma i ovaj materializam utiče na nas. Pa mi nešto što je opipljivo, tu hrlimo. Možemo da opipamo, da vidimo, da e, tu hrlimo. Ali kad je nešto zaiz, kad ne vidimo, nekako nam je tu jakin, taj to objeđenje, taj osnovac na Allaha subhanahu wa ta'ala, slab. Osnovac na gospodara subhanahu wa ta'ala, nam je tada, tada slab. Da se na dunjavu ko nešto nudi, da ti čovjek kaže, Takav vladar kaže, ako me spomeneš jednom, ja dajem tu i tu nagradu. Mi bi ga spominjali svaki dan. Svaki dan bi ga spominjali. Gospodar Subhanahu Zara nudi mnogo, mnogo više. Gospodar Dželevala nudi mnogo više jer on je velik u ruk. On je vladar svih vladara. Darežljivi, milostivi, samilostni, gospodar svih, gospodar svih svjetova. On nudi mnogo, mnogo više. Ali čovjek Opuzme ga ovaj dunjaluk, juri za dunjalukom i zaboravlja na ovu nagradu. Zaboravlja na ono što ga čeka kod gospodara Subhanahu wa ta'ala, pozabavi se ovim dunjalukom, kako spomenu jedan od učenjaka, kada mu je došao čovjek, izražio od njega da mu protumači san, vidio nešto u snu, te je tražio da mu protumači, pa ga pita kakav si san vidio. On kaže, vidio sam u snu kako me juri lavu gdje sam bježao sve dok nisam došao do bunara. Onda kada sam vidio bunar, skočio sam u njega, skočio kad ono dole kako sam se spustao, iz konopac vidim dole zmiju. I onda sam krenuo da se vraćam tim konopcem nazad. Kad sam krenuo kad se vraćam, vidio sam dva miša. Jedan bijeli, jedan crni, kako grižu ta, e, konopac kojim se ja želim vratiti nazad. I dok sam se ja vraćao i žurio, odjedno vidio sam oko sebe kako je bunar obložen medom. Bunar je obložen, obložen medom. I onda sam ja, kaže, počeo jesti taj, jesti taj med i tu se završio, kaže, moj sam, pa mi protumači. Pa mu kaže ovaj učenjac, što se tiče lava koji si vidio, to je melek smrt. On te juri, on ti uvijek za vratom, ne možeš mu pobjeći. On, njemu, e, e, njemu, e, za njega nije prepreka ako se ti skloniš u kakvu utvrđenje. Makar bili u jakim čvrstim tvrđama, sklonili se za meleka, ali sluza nije to, nije da problem. On stiže na svako mjesto, u svako vrijeme, ne bira čas, ne bira sred da se ti spremiš, čeka sada će se spremiti, već dolazi na najavne. Ako se tiče bunara kojeg si vidio, to je tvoj grob. Ta zmija, taj bunar, to je tvoj grob koji ti ne može izmaći. A što se tiče ta dva miša koji si vidio, bijeli i crni miš, to su noć i dan. Što oni grižu konopac, grižu tvoje vrijeme, kad ti prođe jedan dan, ode dio tebe, ode, odlazi tvoj život, prolazi tvoj život. Oni grižu taj konopac i kad se tvoj konopac prekine, nestaje ne života. E, a taj, kaže, meri, dunjavuk od e, bunaru kojeg si počeo jesti, to je, kaže, dunjavuk. To je dunjavuk. Znači, čovjek šta? uskladi mu se dunjavu i on zaboravi na ova dva miša. A ovi miši oni grizu konopac, ali džaba, čovjek usta zladio, on med, jede, jede i zaboravi na ova dva miša, a oni rade svoj posao, ne obasi se na njega, ne čekaju kada završi pa nakon toga, ne, bez grizu, grizu taj konopac i tako izgrizu taj konopac, to je naše vrijeme i čovjek kao što i sami vidite, pa sad ću, pa sutra ću, pa hajde, na namaz, sklanjaj, pa ima vremena, pa kad ostanim i odjedno vidiš, dođe melek smrti iznenada, a čovjek da ti dalje ostaje ču ču, uradi ču, klanja ču, pokalja ču se i tako dalje, odgađa, odgađa, sve dok ne iznenadi melek, melek smrti, zato gospodar subhanahu wa ta'ala poziva da se vratimo gospodaru subhanahu wa ta'ala, da ne oklijevamo, da požurimo sa vraćanjem Allahu džedeva, jer niko od nas ne zna, kada će i dokle će živjeti, a onda i kada ostane već je teže, pa vidjeti sami ako čovjek se nije poučio u mladosti, već kad je star, pa kaže malo teže, pa ne mogu da naučim, pa zaboravljam, pa neći jezik se više ne okreće, teško je i tako dalje i tako dalje. Dakle, zikru Allah, draga braću, spominjenje Allah subhanahu wa ta'la na ovom dunjaluku, a jedan od najvećih vidova zikra jeste namaz. As-salah, as-salah, draga braću. Koliko je samo šarijatskih tekstova koji govore o namazu. Dovoljno da znamo da je to bila zadnja oporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zadnja oporuka, dakle, pred čovjek kad je pred smrt, ostavlja ono što je najbitnije, najbitniju oporuku, kaže to i to, uradite to i to, najbitniju stvar. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije nego je ispustio svoju dušu gospodaru subhanahu wa ta'ala, ostavlja poruku svome umetu i kaže as-sala, as-sala, namaz, namaz, Namaz je jedini ibadet koji je gospodar subhanahu wa ta'ala propisao na nebu. Svi drugi propisi su slišli poslaniku sallallahu alihi wa sallam dok je bio na zemlji. Samo je namaz objavljen na nebesima kada je poslanik sallallahu alihi wa sallam razgovarao sa gospodarem subhanahu wa ta'ala. ga je žalostno da vidimo umet Muhammeda sallallahu alihi wa sallam kako je nemaran sprem namaza. Kako se nemajmo odnosi sprem namaza ispušta ovo Allahu muđele wala naredbu, spominjanje gospodara subhanahu wa ta'ala, To je to predstavlja i vid zahvale gospodaru Đedevara. Drag, draga braćo, ako nam čovjek uradi kako dobro, pa ti jedan dan da, da deset eura, ti mu joj zahvaljuješ. Pa ako ti drugi dan, treći dan daje, pa ti još sve više povećava, kakva će tvoja zahvalnost biti prema, tvom čovjeku, prema takvom čovjeku, koji ti toliko daje? A gospodar Subhanahu wa ta'ala ti je dao mnogo, mnogo više od toga. Šta bi dao, dragi brate, šta bi ja i ti dali da nam gospodar uskrati blagodat vida? Dali bi sve što posjedimo, sve što smo stekli po inostranstvu, radeći sam imetak do zadnjeg centa, dali bi samo da kupimo blagodat očiju. A gospodar Subhanahu Atara taj koji ti dao, a drugome su uskraćene. Ove blagodati, nekome ova blagodat uskraćena, Allah je tebi podario. Šta bi, dragi brate, dao pita onoga koji je ostao bez nogu Da mu Allah subhanahu tada podari tu blagodat, onaj koji je u kolicima, koji je paralizovan. Šta bi dao da mu Allah žele ovada povrat, povrat i blagodat da se može kretati svojim nogama? Da ne bude dakle se oslanje na druge, da mu za svaku stvar trebaju drugi. Dao bi on sve na ovom dunjaluku za tu blagodat. Allah žele ovada je podario meni i tebi, a uskratio je, a uskratio je drugima. Uskratio je drugima. Zato čovjek treba gledati drugi oko sebe. Znam određene učenjake, draga braćo, koji su odlazili, jedan od njih je odlazio u ludnicu. Zašto? Kaže, idem tamo da zahvalim Allahu na blagodati pamet. Kad vidim tamo, kad vidiš ljude kako se ponašaju, onda tvoj iman se poveća. Kažeš, hvala Allahu subhanahu ta'ala koji Allah žele, Allah, mene sačuvao, podario mi pamet, a pogledaj kakve ima ljudi. Zato je i Islam propisao, draga braćo, da odlazimo i da posjetimo groblje s vremena na vrijeme, da posjetimo groblje. Zašto? Da se podsjetimo da ćemo i mi kad tad završiti na tom mjestu. I da nećemo ponijeti, evo kao što vidite danas kad smo ispratili džanazu, šta ćemo ponijeti sa sobom? Samo neko ono par cepina, platno cepina, to je sve što možemo ponijeti sa sobom od ovog dunjaluka, ništa drugo. Sve što smo stekli ostaje iza nas. Nosimo ta dva cepina od dunjaluka i nosimo što je još bitnije djela. Kao što kaže poslanik sallallahu alihi wa sallame, Mejit kada odlazi sa ovog dunjavuka, prate ga tri stvari. Prati ga njegova familija, prati ga njegovi metak i prate ga njegova djela. Pa se vraćaju dvije stvari, a ostaje samo jedna. Vraća se njegovi metak, ostaje. Vraća se njegova familija i ostaju samo njegova ili dobra djela ili loša djela da posjedoče za njega ili protiv njega kod gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga blagodati Allahu ve džele vala su mnogo brojen, draga braća, a koliko mi zahvaljujemo gospodaru subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima, pa da nismo u stanju do 24 sahata odvojimo sahat vremena koliko je potrebno za pet dnevnih namaza da se zahvalimo gospodaru subhanahu wa ta'ala kad se nalazimo na nekom drugom mjestu, na internetu, ostajemo po sat, dva, tri sat, da prođe nam ko ništa, ne osjetimo. A nismo u stanju stati pred gospodara Subhanahu wa ta'ala nekoliko momenta, radi koga? Radi nas samih gospodaru Subhanahu wa ta'ala, to nije potrebno. Allah je zaniju na'anil alemin, neovisano svih svjetova, ali sve što radimo, radimo za nas, za nas same. Zato budimo zahvalni gospodaru Subhanahu wa ta'ala, na blagodatima koje nam je podario, podario i zahvalio mu, zahvalio mu kako našim jezicima, tako i našim dijelima, našim dakle postupcima. To je bila druga stvar. A zatim nakon toga treća stvar, وَلَطِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu Ovo je jako bitna stvar, draga braća. pokornost Allahu dželle vala i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Jako bitna stvar na koju moramo odgajati sami sebe i naše familije. Pokornost Allahu, pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nesuprotstavljanje Allahu i riječima i riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo za ovom stvari danas je kako imamo velike potrebe, zato što dosta često razgovaraš sa čovjekom i onda mu kažeš rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Pa on ti kaže, rekao je taj i taj, rekao je fulan i fulan, i tako dalje i tako dalje. Uradio ovako Allahu poslanik sallallahu alihi vseleme, ali on kaže, ali moj babo je uradio ovako, ali moj djed je uradio ovako, moj taj i taj je uradio ovako. Suprostavljaju se riječima poslanika sallallahu alihi vseleme, što je opasna stvar, jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje potpunu pokornost poslaniku sallallahu alihi vseleme. Pokoravajte se Allahom, i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Što vam poslanik da, toga se prihvatite. A ono što vam on zabrani, toga se, toga se klonite. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, onda niti vjednik, niti vjednica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Nemaš pravo kada je Allah i nešto i poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada su nešto odredili zacrtali da zatim nakon toga postupiš po svom nahođenju. Zamisli da ti dođe iz zaslanik od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kaže Allahu poslanik ti je rekao tako i tako. Da je poslanik živ i pošalje ti iz zaslanika i kaže ti tako i tako. S druge strane, uzme vjerodostojnu zbirku hadisa, primjer radi Buharija, najvjerodostojnija knjiga nakon Allahove dželjevala knjige, i tamo kažeš, rekao je i uradio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ova prva situacija svako niko ne bi odbio, jer da svaki musliman ne bi odbio. Ako je ovaj Resul ili taj zaslanik, ako znamo da je pomozan povjednik, niko ne bi odbio. Svako bi požurio da uradi ono što mu je rekao ovaj čovjek, da mu je naredio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ali kada je druga situacija, kada čitamo hadis, onda tu zastajemo. Onda tu zastajemo. Tu se suprostavljamo svojim mišljenjem, svojim ovom, e, svojom analogijom i tako dalje i tako dalje. Nema mjesta kada je pitanje stignje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, drago braćo, analogiji, logici, da se suprostavljamo svojim dakle, razumima, da budemo oprešni sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer prvi koji je to uradio bio je Ibn Rada, braću, koji je upotrebio svoju analogiju onda kada mu je Allah subhanahu wa ta'la naredio da uradi seždu Adamu alaihi sallam, on je rekao ja sam bolji od njega. Dakle, Bog je uzeo logiku, kaže ja sam bolji, vatra je bolja od zemlje i odbio da bude pokoran gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي او vjernici nemojte podizati svoj glas iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve ولا تجهروا له بالقول nemojte jako podizati svoj glas ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون da vam ne propadnu vaša djela, a da vi ne osjetite. A da vi ne osjetite. Ako čovjek podigne glas i nad glasa poslanika, sallallahu Allah kaže pripazite da vam ne propadnu vaša djela. A kakav je tek slučaj kada čovjek uzdiže svoje mišljenje i svoj stav nad stavom Allahova poslanika sallallahu alihi wasallam. Zato odgajemo sebe, draga braćo, da kada čujemo nešto, hadis, ajet, da se ne suprostavljamo svojim riječima, svojim mišljenjem, već da kažemo se mi je na Ako je to hadis, ako je ovo mjerodostojan, onda nam ne ostaje da kažemo ništa drugo osim čuli smo i čuli smo i pokoravamo se koliko su ashabi bili samo pokorni Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme Abdurrahman ibn Auf je prolazio pored mešdžida čuje poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže ljudima u mešdžidu o ljudi sjedite je Abdurrahman sjeo na ulicu čuje poslanika da kaže sjedite on sjeo na sjeo na ulicu pokornost Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dotle dakle do te mjere. Zato što je on, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jer ne govori po hiru svome. Svako od nas kad kad progovori nešto po svome hiru, po svome čejku, ali poslanik sa nama, na, ne, la. Za, zašto? Zato što ono što govori to je objava od gospodara subhanahu wa ta'ala. Odgajimo sebe, draga braćo i naše familije, da budemo pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Četvrta stvar, i nemojte se podvajati, pa da izgubite vašu snagu, da izgubite vašu moć. Nemojte se podvajati. Ovo je musibet koji je zadesio umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a posebno u ovom našem vremenu. Ovo me je obavijestio poslanik sallam, kada je rekao da će se ovaj umet podijeliti na 73 skupine, da će se podijeliti na 73 skupine. Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranjuje da se dijelimo na skupine, da se dijelimo na partije. Allah subhanahu wa ta'ala nam svima naređuje da se držimo Allahove vjere, Allahova užeta. Muslimani danas se podvajaju, draga braća, zbog najsitnijih stvari. Zbog najsitnijih razloga, sitna stvar, vidiš da se došlo do podvajanja među, među muslimanima. Nije problem, desi da se musliman posvadi sa muslimanom. Ali treba opet da to bude u granicama Islama, da se vodi računa i onda kada se raziđemo, kako da se raziđemo, jer je ashab radi Allah, ono mi njima se dešavalo, ali kako se završavalo, kako se završio slučaj Bilala i Ebu Dara radi Allah, onda kada se bude palo teško, onda kada je prihvatio islam, da je po nekom uvrijeti zbog boje, dakle njegove majke, kože njegove majke i njega, da se požalio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sa Allahom poslanih sallam je stopu na ljudi nebru zara. Ja rekao, ja imam dar, a ja da u umihi, da si ga nagradio njegovom majkom, tako si mu rekao, inne kem rukum fike džahilije, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. A koliko je samo problem svojim džahilijetom, draga braća. Prihvatimo se vjere, ali džahilijet da li ostao iznutra? I dalje, da dakle, s vremena se na vrijeme, taj džahilijet proradi. Pa vidiš kad kad kakva riječ, iznosi, znači, vraća se taj vraćate taj džahilijet, e, taj džahilijet moramo čistiti iz sebe. Taj džahilijet moramo se čistiti i čistiti njega. Svako vas vidite, Allah poslanik je rekao Ebu Zaru, ashabu, ti si čovjek koji ima džahilijeta. Nije mu rekao ti si čovjek koji je džahil. Ne, ne, ne. Nego ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Pa je teško pala Ebu Zaru radi Allahmanu. Se pa je pozvao Bilala radi Allahmanu, spustio svoju glavu na zemlju i rekao, da o obilale. Ali mi se namakao. Zatim ovo Bilale. Kako je na koji način Bilal radijela on mu zvratio, da je nekom od nas tako rečeno kada se narutimo na kakvog čovjeka, jedva mi dočekali da mu vratimo. I više i duplo, ako možemo mi mu i duplo vratili, jel ne? Duplo, kao što reče jedan e, Efendija, da ukratko samo spomene, kao što reče jedan Efendija, da je nekom bilo rečeno, ako hoće da ti Allah da neku stvar, kaže, treba da dobiš istu i za komšiju. Pa je dovio da mu Allah da kuću, Allah mu dao kuću, komši dao dvije kuće. Daj mi auto, Allah mu dao auto, komši dva auto. Daj mi kravu, Allah dao njemu jednu kravu, komši dvije krave. I ovaj nakon toga stoji na prozor, komši ja dvije kuće, ja jednu kuću. Komši ja dvije, dva auta, ja jednu auto. Komši ja dvije krave, ja jednu kravu. Kaže, o Allah, meni stjela jedno oko, a komši je ovo dva. Znači, taj aseta, zavis, sad, rubomora i tako dalje, od koje se muslima treba, treba da dakle, čistiti. Kako je uzvratio Bila radi Allahomu? Kaže tako mi je Allahom, evo drde, moja noga neće gaziti lice čovjeka koje pada Allahu subhanahu ta'ala na, na sežnu. Koje pada Allahu subhanahu ta'ala na sežnu. Kakav je veličanstven primjer ashaba radi Allahomu u njihovom <clears throat> međusobnom opozenju. Kako se završavaju naše dakle svađe i prepirke? Evo kaže, više nakon toga ne želimo da se vidimo, a nešto ono zove sela, on i tim, on treba prvi meni, i tako da, a sada me kaže, boli onaj ko prvi počne, onaj ko prvi, poslaj da ide, ali ti, iako smatraš da si u pravu, da ti prvi pružiš, dakle, ruku pomirenja, da se pomiriš sa svojim bratom, bratom muslimanom, jer naša snaga je u zajednici, naša snaga je u džematu, džemat koji je okupljen na Allahovu, jer je sunetu poslanika, sallallahu alihi vseleme, to je dakle, džemat koji ima jačinu. I to je ono što su vidjeli nevjernici. Kada su vidjeli muslimane okupljeni, onda su oni gledali kako i na koji način da ih podvoje. Na razvratne načine. Pa su bacili među njima između ostalog šta? Da bi ih podvojili nacionalizam. Pa se ovaj ponosi diči svojim nacionalizmom što je Arab, ovaj se ponosi što je Albanac, ovaj se ponosi što je Bošnjak, I svako dakle poziva na nacionalizam, veliča svoj nacionalizam i tako dalje i tako dalje. Odmah dakle podjela. Vidite čak i ove same i dosta često i, i, i po arabskom svijetu. Vidite što su zastave. Palestinci imaju svoju zastavu, Egipćani imaju svoju zastavu, ovi imaju svoju zastavu. Znači vi, nažalost, vi dakle nacionalizma, to ono što su radili, ne vidim da bi podvojili, podvojili muslimane. Pa jednu stvar ubaci, pa drugu stvar, pa im dijele, dijele, dijele sve dok muslimani ne postanu da vidite pa su ih podijelili i na države, na državice i ovdje u svaku dakle stranicu ostavili su neriješen slučaj između svake dakle države da uvijek dakle budu mogući konflikti kako god im treba dakle da se nese konflikti među, među muslimanima. Stoga nije dozvoljeno, draga braća, da se podvajamo osim ako podvajanje bude radi halka, radi istine, Čovjek hoće u zabudu, hoće u nevjerstvo. Ne možemo sa takvim, jel de? Ali onaj ko hoće Kur'an, ko hoće sunet poslanika, sallallahu alihi wasallame, sa njim trebamo biti, dakle, u džematu. Trebamo sa njega podržavati, sa njim, dakle, prijateljavati, sa njim se, sa njim se družiti. Allah subhanahu wa ta'ala opisujući muslimane i ashabe kaže Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allah poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ A oni koji su sa njim, oni su žestoki prema nevjernicima, samljivosti među sobom. Pogledajte naše stanje, draga braćo. Kako se mi odnosimo prema muslimanu, a kako se odnosimo prema nevjerniku? Allah i kad je nevjernik pitanju, smijemo se, osmije od uha do uha, jel de? Pa sve lijepo sa njim i tako da je. A kada je u pitanju brat muslima, neka bježi, neće da ga vidi. Dakle, malo smo izokrenuli ove riješi. Mi suprotno, žestoki prema muslimanima, a blag i samilosni prema samilosni prema nevjernicima. Samilosni prema, prema dakle nevjernicima. Stoga je džema, držanje za džemaa zajednicu muslimana koja je na istini, koja slijedi Allahovu knjigu sunan poslanika sallallahu alihi wasallam i nepozvajanje. To je četvrta stvar ili sebe uspjeha takve zajednice. Wa tasimu bihabdillahi džemija. Svi se čvrsto Allahova uže da držite i na kraju završava uzvišeni i kaže Vosudiru spominjući u petu stvar sabr. Da se moraš da osaburaš. Tri su vrste sabura. Sabur u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da osaburaš da dakle, u pokornosti Allahu dželjavala. Sabur od nepokornosti. Da osaburaš i da ne uradiš nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. I sabur na Allahu im dželjavala određenjima koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svome rubru. Pa se desi smrt gubitak imetka, gubitak najdraži, najbližih, da čovjek na svemu tome osabura i da kaže inna li vlasti wa inna ilaihi rađi on. Svi smo Allahom i Allah se vraćamo. To je da dakle taj, taj sabur. Danas imate ljudi koji saburaju ali pogrešnim saburom, draga braća. Pa tako imate ljudi, njemu je džamija preko puta, on sabura, nikako da uđe u džamiju. Pogrešnim saburom. Jer sabur je da ustraješ u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala da ustaješ da ne činiš nepokornost Allahu dželle vala i da osaguraš onome što ti Allah subhanahu teala propisao da te zadesi na ovom dunjaluku kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem znaj da kada bi se čita umet sakupio da ti uradi kakvu štetu neće biti neće biti u stanju osim ono što ti Allah subhanahu teala propisao iako bi se svi sakupili da ti urade kako dobro neće biti u stanju osim ono što ti Allah subhanahu teala propisao sabur Zašto Allah Jalla Vala na kraju spominje sabor draga? Isto je u suri Al-Asras. Kaže Jalla Vala wal Asri inna l'insana lebi husr illa lebina amanu wa amilu salihati wa tevasav bil haqi wa tevasav bil sabr. Zato što ako uradiš ove, ove stvari, onda moraš da imaš sabor. Zašto? Zato što ćeš imati protivnike. Imat ćeš protivnike. Želiš po Kur'anu i Sunnetu, moraš imati protivnike. To je Allahovo određenje. I zato je Varaha ibn Neufel, onaj čovjek, kojeg je, e, kojem je Allah poslanik otišao Hadiđa ga je odvela njemu. Jer je on čitao dakle, njihove prijašnje dakle, te knjige, te je imao znanja i kada ga je odvela Hadiđa radi Allah Hanna poslanika Saleme na početku objave, šta mu je rekao Barak ibn Nasr nakon što mu je rekao da je to na muz Džibril alaih sallam taj koji je došao, rekao mu je kamo sreće da budem jak i snažan kada, kada bude protjerao tvoj narod. Pa kaže poslanik Saleme, pa sad će oni protjerati Pa je Orah ibn Nufel rekao jedne zlatne riječi. Rekao je šta? Niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, a da protiv njega nije ispoljavana mržnje i neprijateljstvo. Niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, a da prema njemu nije ispoljavana mržnje i neprijateljstvo. Stoga svako, draga braćo, ko želi da dođe sa onim sa čim je došao poslanik sallallahu alihi vseleme, prema njemu, prema njemu će biti ispoljavana mržnja i neprijateljstvo od određene skupine, od određene skupine ljudi. To je sunnet. Allahov dakle sunnet. Zato ne možeš naslijediti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme bez neprijatelja sunneta. Ne, to to dolazi u jednom paketu. Ili kako juče rekao smo, nemoj dakle da priželjkuješ da živiš islam sa pet zvijezdica. Neki ljudi hoće islam sa pet zvijezdica. Ne, znači on mi da bude sve dobro i da ga niko ne dire da nema problema. Ne, ne, ne nemoguće je. To je Allahova dželevora odredba. Da je neko mogao proći bez problema, prošao bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A on je sallallahu alaihi wa sallam najbolje stvorenje, najmučenije, najmudrije. Dolazi mu objava, ali pored toga odbijani su ga ljudi. Učerivali su ga u laž. Govorili su on je, on je sahib, on je sihibas, on je mežnun, on je luđar, on je šaj, pjesnik. Zato će i tebi danas isto biti rečeno, ako želite da slidiš sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallame, samo će se imena zamijeniti. Danas će biti neki drugi, dakle, pogledi nazivi. Pa ako želi da slidiš islam kako treba, kako vada i sunet poslanika, odmah se neko napas, reće fundamentalista, radikala, on je ovakav, on je ovakav, i tako dalje, i tako dalje. To je Allahova džele vada odredba, zato, dragi brate, tebi je potreban sabu. Ti vidiš i sam prihvatiš Allahove vjere, a tvoja familija Nije Allahu već jedavala vjeri. Odmah od prvog dana ti je potreban sabur sa familijom. Otac se protivi, nemoj. Pa ako još malo Allah ti da blagodat, pa hoćeš da praktikuješ i taj sunet poslanika sveme, pa pustiš bradu, odmah baba, pa daj ovdje, pa vidi na šta ličiš, pa gledaj kakav si, pa majka, pa jedan, pa drugi, pa ovaj, da se sa svih strana pritisti, pritisti. Zato ti je potreban sabur i hikmet, mudrost, da li je na lijep način postupaš. Ne dakle da uzvraćaš bahato, nemarno da prema roditeljima, ne, već da prema njima postupaš na lijep način, da oni vide onda kada se prihvatu islama da si ti još boni, da si ti njima još pokorniji, još im više činiš dobročinstvo, pa da na te način njihova srca smekšaju, a ne da uzbraćaš grubo, nemarno i tako da Allah žele vada naređuje kada su u pitanju roditelji koji su nevjernici pa kaže Ako to ni navode na vjerstvo, na vjerstvo, fela tu ti umma. Nemojte se pokoriti. Ali šta nakon toga? O sahibu umma fi dunja ma'ruha. Ali se prema njima na ovom dunjaluku velikodušno. Lijepo se ponašaj prema njima na ovom dunjaluku. Ako su nevjernici, opet dakle, lijepo se ponašaj prema njima i čini im dobročinstvo. Ne obazite se na to što, što te oni pozivaju. Sad ibn Ebi Vakas radijallahu anhu, jedan od ashaba Allahova poslanika sada, je činio puno dobročinstva svojoj majici. Pa majka kada je saznala da je on primio islam, zakljela se, neću ni da jedem, ni da pijem, sve dok ne ostaviš vjeru na kojoj si. Pa je sadu teško palo, maj, voli majku, ali s druge strane islam. Ali je nakon toga došao majke i rekao, o majko, tako mi je Allah, kad imala sto duša, pa ti jedna za drugom izlazila, ja neću ostaviti vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E kad je vidjela njegovu čvrstinu, onda ga je zatim nakon toga ostavila. Dakle, budi čvrst, ustrajan, ali budi također blag, budi primjer svojim dakle ponašanjem, svojim ahlakom, budi primjer zajednici u kojoj se u kojoj se nalaziš, pa da zajednica u tvojim postupcima vidi primjer onda kada se prihvatio Islama, da kaže, maša Allah, da se upire prstom u tebe kako si ti primjer za jednu zajednicu, a ne da se desi dakle kontra i suprotno, dok je bio prije Islama, primjer ali navodim da je bio dobar kad je prihvat islam ušao sa svima u konflikt, sa svima se posvađao, od prvog do zadnjeg sa svima je ušao u, ušao u konflikt. Dakle, ustraj, treba se ti ovaj sabor koji ga Allah subhanahu sada i te kako ti je potreba na ovom putu, putu koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, jer to je put koji je posud, dakle, sa teškoćama, ali njegov završetak, dakle, sladak. Ali je njegov završetak sladak. Malo ćeš se pomučiti, ovde, ne? Pa te trnje i tako dalje, paziš, grijeteš i tako dalje, ali onda kada dođeš, zaboravit ćeš sve, svo to trnje, zaboravit ćeš. Allah poslani sada kaže, Allah će da vada se na sudnjem danu dovesti čovjeka koji je bio najveći bogataš, pa ali je bio nevjernik, pa će ga za trenutak staviti u džene i zatim reći, o robe moj, jesi li ikada vidio blagodat, reći će ne tako mi tebe u gospodaru. Zamisli danas najbogatijeg čovjeka koji je nevjernik. Dakle, ima što se kaže što poželi. Ali pored toga, trenutak samo u džahennem, zaboravi se sve dunjaločke nalazi. Sve to zaboravlja samo za jedan trenutak. I gospodar Subhanahu tada se zove sroba djevika muhmina koji je bio najveća pukara na ovom dunjavu. Najveća pukara, ali vjeni. Vjeruje u gospodara, činio dobra djela, pa će ga na trenutak staviti u džahennem. A zatim reći, o gospodara, reći, o robe moj, jesi li vi kada vidio poteškoću? Jesi li vi kada vidio siromaštvu? pa će reći šta? Ne tako mi tebe o gospodaru. Znači, zaboravit će sve, sve što je bilo na ovom dunjavuku, sve muke i sve poteškoće, zaboravit će onda kada jednog trenutka bude stavljen u džernet gospodara subhanahu wa ta'ala, a kakva, kakva će tek situacija biti, kada će u njemu vječno ostati, kada će u njemu imati šta god zaželi, kada će u njemu imati sve što mu njegova duša poželi, pa će ga i gospodar Subhanahu wa ta'ala posjetiti na ono što želi, u kojem će ga džennetske hurije čekati i u kojem će ono što je najviše i najbolje u džennetu, a to je u kojem će gledati u lice svoga gospodara Subhanahu wa ta'ala, što je najveća blagoda stanovnika dženneta. Allaha Subhanahu wa ta'ala molim da nam podari da budemo od onih koji će gledati u njegovo plemenito lice molite uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam podari džernetul firdevs, da nas pokupi zajedno sa vjerovjesnicima, sa šehidima, sa učenima, sa dobrim ljudima, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam da da budemo od onih koji posjeduju ova svojstva, koji žive po Allahovoj vjeri, rade za Allahovu vjeru i žrtvuju se za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, inna Allahuma sabirin, završava gospodar i kaže dojte Allah sa onima koji su, koji su strpljivi, a ako je gospodar na njihovoj strani, pa ko je taj koji može nauditi, pa ko je taj koji može naštetiti, pa ko je taj koji im se može suprostaviti, pa zar se Ibrahimu ali i sada nije suprostavio čitav narod i bacio ga čak u vatru, ali da li mu je naštetila vatra onda kada je gospodar vatre rekao ja naru kuni bardan o budi hladna i spasonosna, nije naštetila Ibrahimu, ali i salam jer je gospodar Želevala bio na njegovoj strani, voli uzvišnog subhanahu wa da nam oprosti naše grije, da nam se skinuje i nas uvede u džennet. Hvala da malo smo odužili, ja sam stavio da sad kore sebe, ali nisam ga pogledao. Jazakum Allah khair. Da vas Allah nagradi, svi u vas koji ste bili sebe da se ovdje okupimo, Allah je da vas i nagradi, da inša Allah ovo nađete na bagi vaših dobrih dijela, sadaka da neće koristiti niti metak niti sinovi, osim onoga ko dođe Allahu žele vala čista srca čineći dobra djela. Subhanak Allahum bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astagfiruke wa atubu ilaih.